för eh, årets andra Jenny Vänner. Eh, vi är tre stycken här inne just nu. Eh, är vi fyra? Det är Peter Björklund står och rattar ljud och ser proffs ut. Vi har Femi Frykberg här. Ja. Hej. Och Lars Jantelid. Hej. Och en jättefin hund. Vad heter hunden? Ja, ja. Den smyger liksom runt här. Om ni har någon som rafsar på golvet så, så är det inte vi. Uh, <laughs> ni två är ju uh, masterminds bakom en väldigt härlig klubb som heter FIL. Mm. Ja. Vad, vad är det för sorts klubb? Det är jag, och Femi och eh, Evelina Oslin och eh, Emilio Fagone. Mm. Så FIL är faktiskt våra initialer. Femi, Evelina, ah. Emilio och Lars. Mm. Det var tur att jag hoppade in där sist. Så nu så ja, Var du tvungen att bli eller il ja, <laughs> Precis. Il hade varit tråkigt. Ja. Jag tänkte att vi skulle ha bort ett i och in med någon som heter Nils. Fel. Ja, ja, en, en någonting skulle heta Flen. Jaha, Nilfeln. <laughs> Hur skulle det påverka er liksom, klientel? Skulle det komma fler eller färre? Eh, men vi bytte namn till Flen? Jag vet inte. Alltså, jag tror att... Vi kan byta musikstil, jag tror att det är lite så här svensk country. Jag vet inte vad man lyssnar på i Flen. Men någon, av, någon med S skulle vi kunna ha, så vi kan heta Fields. Det skulle mm, <laughs> Du skulle säga Flens. Du så här... <laughs> ja, just det. Vi har, det var också så två, två olika riktningar. Hur skulle det påverka publiken? <laughs> Ah, hjälp, vi måste släppa det här. Vad, vad, vad spelar ni för musik i fil? Alltså, det är väl väldigt blandat. Eller det är så här, jag tror vi, ja, musik, vi alltså, fyra spelar väl ganska Alltså ganska likt men ändå inte på något sätt. Jag och Femi brukar ju säga att vi... Vi brukar ju ofta slåss om vem som ska få spela vilken låt för att vi typ har samma hela tiden. Ja, Precis, vi brukar säga att vi är den bästa eller sämsta DJ-duon beroende på hur man ser på det eftersom vi alltså, ja. alltså, fiskar i samma, ja. samma damm. Man men fa fattar fortfarande ingenting om vad ni, vad ni kör? Så... Alltså- <laughs> Nej, det är väl någon sorts här mix med typ Nej. ny hiphop, lite så här PC Music. Ja. Senare på kvällen så brukar jag balla ur lite. Och Just det, det spela lite, lite mer trance och, och ja. hardstyle-inspirerat. Men modern klubbmusik, eh, jag och Femi spelar ja, ny hiphop och så sån eh, future bass, eller vad man ska kalla det, piece music och den, den grejen. Och även eh, lite mer atmosfäriskt, experimentellt typ ja. Anna Capri och sånt där. Jag har tjuvlyssnat lite på era låtval som ni har med idag. Det känns ja. som att det blir något, ett ganska bra tvärsnitt. Ja. Mm. Och eh, Evelinas kan man väl säga spelar lite... Hon är ganska bra på R&B och sånt där. Ja, mer R&B och hiphop och mycket, mycket kvinnliga artister. Mille och lite svensk hiphop spelar Evelina också, eller, eh, och som inte ja, vi andra gör. Och Mille, Han är ja. hejar på hela det här Chicago drill Just det. svängen. Ni som lyssnar hör ju att det här är <laughs> en av de bästa klubbarna man kan gå på. Bra, bra mix. Mm. <laughs> Kom ikväll. Uh, vi börjar med en uh, låt som vanligt som jag har valt eh, på grund av Diktator i den här podden. Uh, hoppas att ni gillar. det är Young Chops uh, brorsa. Det är alltid bra. swear I'm up the act right now. Six two in the back right now. Two clock 40s on my lap right now. I think Shorty wanna fuck me right now. Finna cut some rocks right now. And put them bitches. my phone say come get me right now. She must wanna fuck right now. I'm finna come pick you up right now. I'm glad you hit my line when I was out. I've been thinking about that pussy for a while. I might hit the Young nigga cash the fuck out. I swear I'm tweaking off the left right now. I swear I'm off the app right now. Six two in the back right now. Two like 40s on my lap right now. I think Shorty wanna fuck me right now. Finna cut some rocks right now. And put them bitches on. already know she want it. With the way she looking at me while I grab and push up on it. Know she like that tight grip, hair pulling, but lips we turned on. No light switch, it's time to work that night shift. Oh, I suppose time to get her out of close. Dropping low, smoking O's. Tell her fuck the mother hoes. Trying to fuck you in the open. Right now is what I'm hoping. This you coping, living in the moment. Gotta keep it rolling like this kush. And it got me coughing. Now we planet hopping. Got the panties dropping. Now don't plan on stopping when the man is knocking. Why she fuck me like I took her shopping? I don't know. Fuck her while the engine running in my outer I gotta go. I swear I'm up the act right now. Six two in the back right now. Took like 40s on my Det här var alltså Johnny May Cash. Vad tycker ni? Jag tycker det är väldigt bra. Vi snackar ju så mycket så han mm. knappt höra den. Lars, du måste koncentrera dig när vi spelar låtar. <laughs> jag har inte lyssnat alls. Det lät nästan lite så här G-funkigt. Ja, det var lite västkust-vibe mm. på det. Men det här var ju alltså Young Chops eh, brorsa. Eh, det kom en låt förra året som heter Never Gonna Change från Young, Young Chop-plattan. Eh, okay. Vem, var vem, vem var det som, hade, som har producerat? Eh, jag tänker att det är han som har proddat det här, men eh, okay. det låter ju inte typiskt honom, så jag, jag vet faktiskt inte. Om det är känt namn brukar det ofta stå när man hittar liksom, med i titeln. Liksom. Jag vet, mm. men uh, nej. okay. <laughs> inte denna gång. Okay. Vi, vi, byter, vi byter vibe lite och uh, Gå in i Femi-vibe. Gå in i mm. Femi-vibe, ditt första låtval. Ja. Vad blir det? det är en låt som heter Kosmos, som är från Team Rockys nya skiva, som heter Neo Bahamut. Mm. ny den senaste eller kommer ja, den de, nu? Ja, de släppte den precis eh, innan jul. År, ja, någonstans där. Ja, precis okay. innan årsskiftet. Okay. Mm. Som är väldigt, väldigt bra. Som vanligt. Team Rocket är väl typ nästan allt det som jag gillar med musik som de har lyckats samla på något sätt. V vad är det då? Vad är det för komponenter? Det är väldigt atmosfäriskt, det är influerat från både liksom hardstyle och trance och samtidigt lite hiphop-aktigt. Väldigt mycket fina samples och jag tycker om låtar där det är liksom mycket syntar och mycket ljud på lager så det blir liksom väldigt så här maffigt på något sätt. Matta. Och de är väldigt bra på Fast nu sa ju du faktiskt i intervjun eh, där på eh, i, Och det är fina tidningen. melodier. <laughs> Ja, mm. precis, att det var melodier man ja. Men de är väldigt bra på det, så här melodier ja. och eh, ja, och de är väldigt fina människor också, så det gör väl något också. Mm. Jenny och vänner, vänner ja. från förra året ja, som vi gillar mycket. Mm. sakral stämning mm. här i Jenny Vänner-studion. Vad, vad, får du för känsla när du lyssnar på det här? Oj. Eh, väldigt mycket. Den är ju väldigt så här, det är väldigt mycket energi i den låten. Alltså jag ser ju så framför mig att jag, okej okay, det låter ju lökigt men så här, jag vet inte, att jag står på något berg med vinden i håret Nej, men jag vet faktiskt inte, men den är väldigt... De är ganska melodramatiska, de är lite känslosamma, eh, mm. Tim och Kate, på ett sätt som man kan gilla. man får verkligen känslan av att de ger allt i varje låt. Ja, mm. men verkligen. Det är väldigt mycket energi i deras musik. Mm. Det är sådär med Göteborgsartisterna lite också, att de ja, är så här på liv och död det. hela tiden i sin musik. Ja, just det. De är en del av en tradition nästan. Mm, på så men det känns som att det roliga med dem är att de alla är väldigt så här lugna och så fina men så, IRL. Ja, och sen i deras musik är de väldigt, så här, väldigt mycket men, utlevande. Ja, mm. precis. men som vi sa nu medan låten gick, att det här, de här, den här, de här eh, som sakrala kören här, eh, är lite eh, TTA. SEO-känsla med mm. Jag tänkte på, är SEO med någonting och gör musiken? Eller är de producerar eller är inblandad Nej, på något sätt? Nej, jag tror faktiskt att det bara är, jag tror det är ganska god vän. Viktor, typ. Kristina och Charles som ligger bakom ja. det mesta av liksom ja. deras den musikaliska delen. Mm. För de känns ju väldigt tajta, eh, alltså Tim Rockets CEO och eh, mm. GG känns ju väldigt tajta nu liksom. Mm. Ja. Och, och, och sen också och så grann, Frida Likskyltland ja, Ja, precis. På Just det. Ja. ja, men stora känslor och viktigt ja. med musiken på något sätt. Mm. När stora pratar känslor, med dem stora gester. Ja. Sån här musik är väldigt bra på att lyssna på när man typ åker bil i mörkret jävligt fort. Ja, just det. Då är det bra. Ja. På ett berg. Ja, på <laughs> ett berg. det låter livsfarligt. Vi eh, fortsätter med någonting som jag fastnat lite för här i, eh, i dagarna. Mm. Det är en dude som vi har spelat en hel del i podden, men i lite annan eh, form. Mm. Får se om ni känner igen honom. dem själv? Alltså jag, jag visste men jag tror inte jag, jag hade nog inte gissat eh, annars om jag inte Nej. Eh, första gången om jag inte visste vad det var när jag hör, hade börjat, hör, hört sådär rakt av, då hade jag inte gissat att det var, att det var Alain McCann. Nej, det hade nog varit min sista gissning faktiskt. Ja. Varför då? För han har ju väldigt speciell röst. Jo, fast man ska kolla ja. på sammanhanget. Alltså, ja, jag, jag, mm. jag, tänker Ariel Pink direkt. Så jag tycker det är direkt, Ariel Pink. Det är mm. ju verkligen hans musik. Psykedeliskt och poppigt på exakt samma sätt. Ja, ja precis. Och jag tycker, jag tycker överhuvudtaget att det är, jag tycker det är jätteroligt när uh, hiphopartister börjar, alltså, ja, men, uh, gör saker i andra stilar. Ja. Och breddar sig och blandar på det sättet. det är jätteroligt när Yung Janglin och Yung Jangud håller på också och gör... Eh, och pysslar med ja, sina, sina <laughs> grejer, shenanigans. Ja, precis. Ja, nej men på något sätt när, jag hör det här, det här är ju då Phantom Posse som han ingår i, det är något så stort eh, löst kollektiv som gör den här typen av musik som är lite så jazzig pop. Det låter ju som en gammal liksom indie nästan. Ja, alltså, skulle, det, skulle det, kunna det, vara någon Embassy-låt eller vad Ja, det, ja. det låter ju Errol Pink mm. alltså. Mm. På tal om Embassy, jag, Torbjörn och Embassy, han och jag lyssnar alltid på musik tillsammans. Och om jag mm. skulle spela här för honom, då skulle han så här, <laughs> Och så fick vi veta att det var McConnen, eh, så skulle han bli sur och tycka att det var en eh, rip-off. <laughs> ja, definitivt. Han gillar För... Picky mycket och han skulle tycka ja, jag direkt. förstår. Jag kan, kan testa sen ikväll. Men det som är roligt tycker jag med just uh, eh, McConan är ju att han låter ju typ så här när han gör sin andra musik också, när det är någon slags hiphop och R&B mm, sammanhang mm, mm, han, gör, mm. han sjunger ju på det här knäppa mm, sättet. Mm. Och, ja, så att egentligen har man ju bara liksom han är bara, han är ja, sig själv. Någon... Det är väl lite en sån röst som är så här, som man kan pussla in i ganska många så här, musikaliska men sammanhang. Liksom. Ja, han, han, är mer av en crooner än en eh, Precis, liksom, och hans rapper. röst när han när wailar så vet man inte om han wailar eller raglar. Med ja, precis. Det är lite svajigt. Man är lite nervös. <laughs> Snart brister det. lite som så här positiv hala musik. När <laughs> någon, någon som är på väg att ramla bara läskigt. Uh, <laughs> Femi, du har ju varit i, i eh, USA ett tag. Ja. Och hängt runt. Jättelaggad sa du att du var när du kom hit. Mm, jag har sovit inte alls länge. Eller jag somnade vid halv nio ungefär och vaknade lite svagt vid tolv. Sen vaknade jag vid två och tänkte <laughs> att jävla skit. Jag har massor jag ska göra idag. Ja. Spela in eh, podd och allting. Ja, och nu klubb ikväll också. Mm. Men äh, jag är ganska vaken faktiskt. Åkt runt på liksom alla kuster typ? Nej, nästan? Ja, eller ja inte, vi var väl mest runt en kust. Eh, jag har varit där en månad och första veckan spenderade jag eh, tillsammans med Sad Boys på sista veckan av deras turné. Mm. Det var de, det? Eh, det var jättekul. Jag kom dit och mötte upp dem i LA. Sen gjorde de en spelning där. sen i San Diego, men det är ganska nära. Men sen så åkte vi upp till San Francisco, Seattle, Vancouver, Portland. Mm. Och sen har jag spenderat resten bara på semester med min pojkvän. I, och spottat eller, uh, I love Maconan utanför någon klubb. Ja, det var i Santa Ana. um, och uh, ja, men han skulle tydligen DJa efter uh, Young Leans spelning, vilket jag inte visste om. Så det var lite av en så här ja, men jag var typ ganska jetlaggad då också, för det var precis i början. Mm. Så jag så gick där och bara, ah, skulle gå ut och ta lite luft typ. Eh, och så gick han förbi och jag typ var så här, jaha, vad gör han här? <laughs> Eller var det han ens? <laughs> Sen efteråt så var han såhär, här, ja men han ska ju alltså. DJ här sen. Mm. Men jag tänkte så här, vad kul, då kanske man kan bli kompisar, så kan jag skryta om något när jag kommer hem? Men alla var såhär, nej vi åker hem istället. Nej. Men så det var, det var en spottning i alla fall. En kändisspottning på en månad. Men. <laughs> Man är ju ändå lite nyfiken på så här, hur, hur har liksom mottagandet varit av uh, Sad Boys och Lin och gänget? Vad har du, vad har du sett? Alltså jag blir ju fortfarande, alltså jag har ju känt Jan Sherman och Jan Gud ganska länge. Alltså mm. sen liksom innan hela, det blev något stort liksom. Så jag blir fortfarande lika chockad när jag kommer någonstans och så oj, alltså det är folk som springer efter tårbussen typ. Mm. Eller det är så konstigt, det är så jaha, lilla Jonte. <laughs> Gjorde de Nej, det innan det... du kom också då eller? Nej, det var ju när jag kom som alla bara, <laughs> wow! Vem är här? Jag har faktiskt tagit en fanbild en gång. Mel Melin. Nej, som alltså <laughs> är hans ja, är fans. Ja, ja, någon ja. gång i Milano, de var så här, ah, ja, men kan vi få ta en bild? Och jag bara, varför det? Typ. Och de ja, bara, ja ah, men för att du är in the gang. <laughs> Jag bara, okej. Okay. Gulligt ändå. Ja, det blev ingen bra bild. Men, eh. men det har varit bra mottagande där. Nice. Tycker jag. Man skulle vilja liksom läsa boken om, eh, ja, om hans turnén. memoarer kommer väl kanske någon dag. <laughs> Hoppas. Ja. Fifty thousand dollars on your bill, wanna fuck me, gotta scream it like ooh ooh ooh ooh. Cause I got a check, nigga wanna flip, I ain't got a flip, but I got it. Ooh ooh ooh ooh. Get that on some mix, she gon' wanna set every nigga in the set. and Now she screaming like ooh ooh ooh. How much you made? Made two million dollars off of me, tell you, and I'm like ooh. They tried to drop me with a case, but you know I had not skated. I was singing like, ooh. I swear, nigga. Boy, I know my role and I play. I do. If you heard that I'm talking, then I said it. I did. Coin, where you at? At the top of the loft, nigga, I stay. What? I'm a bad boy, but I don't wear big clothes like me. In the club, and a nigga did it bopping. In that hoe, she want a free drink. Tell the bitch to get up off it. I'm the nigga to get it poppin'. Her hair short like Danny Rock. At the clip point, nigga, we flyin'. When I landed, boy, I walked in, 30,000 in my pocket. Had them niggas just like, ooh, ooh, ooh. Fifty thousand dollars on your bill. wanna fuck me, gotta screaming like ooh ooh ooh ooh. Cause I got a check, nigga wanna flip, ain't got a flip, but I got it. Ooh ooh ooh ooh. Get that on some mix, she gon' wanna set every nigga in the and Now she screaming like ooh ooh ooh. How much you made? A hundred thousand dollars just in two days. I don't fuck with niggas cause they two faced. I, I, only fuck with bitches for that two pay. These adventures, I ain't worried about no new. Know the bitch you got set, and she always got my back. So I love that she the most. I do. I'm her big dog and she my cat. And she love it from the back. Call her green cause she hungry. I was glasses cause I know these niggas watching. They mad cause they cannot stop me. But stopping ain't not an option. I can't help it cause I got it. Don't wait time, I got shit. Watch it. Talking Rolex, yeah, I bought them. Now I'm at the top. Started from the bottom, then I walked in 30,000 in my pocket. Had them niggas just like, ooh. oh. $50,000 on your bitch, wanna fuck me, gotta scream it like, ooh, ooh, ooh, ooh. Cause I got a check, nigga wanna flip, I ain't got a flip, but I got it, ooh, ooh, ooh, ooh. Yeah, that hoe some mix, she gon' wanna set, every nigga in the set, and now she screaming like, ooh, ooh, ooh. A hundred thousand dollars. How much, how much you made? A hundred thousand dollars. Det här var en sån här låt som jag hade tänkt spela förra veckan men bara glömde. Ja, ja. Uh, flex. Mm. med mm. Rich Homie Kwan. Den är så mysig. Ja, ja gillar den. jag gillar det där. Svängig och mjuk. ja, jag gillar det där mjuka gunget. Liksom. Ja. Och det, och det, är schysst, för det, det passar både att lyssna till och dansa till. Vad fint. ja, ja, men, ja, men vissa, typ. det kan ju vara antingen eller. Liksom. Ja, det är väldigt exakt. pleasant att lyssna på. Mm. Jag tror det som liksom att alla kan, även om man kanske inte tycker om hiphop eller alltså, något, så är den väldigt så här, Snällt. Väldigt, ja, men väldigt snäll liksom. Mm. Den kan vara i bakgrunden. Mm. Utan någon skulle säga, nej det här går ju inte. Nej, ja, det kan, det, jag kan gilla den eh, grejen sen när man, om en sån låt när, man, eh, när den höjs upp på klubbvolym så, så blir basen mycket mer markant och då blir mm. hela låten tyngre. Och ja, precis. Så det är ganska nice liksom. med sådana så lite mm. enklare låtar. Det blir, mm. På tal om uh, I love McConan, alltså mm. Tuesday, eller Club Going Up heter den kanske. den kändes som en sån låt också man inte trodde att man skulle kunna spela ut riktigt Nej, för att den var bara så här, mm. liksom, för soft. Men den mm. funkar också väldigt bra. Uh, nu har man ju tröttnat på den. Ja, nu lyssnar vi bara på indie indie-jazz-makanen. Ja, <laughs> på tal om Richard McQuan, du har ju också plockat med dig en, mm. en uh, låt av honom och, och vår Young, favor, Thug, Young Thug. Som heter Indies Game. Va varför valde du just den? Um, Alltså efter att ha varit en månad i USA och lyssnat på amerikansk radio där de i princip bara spelar låtar som är producerade av typ så DJ Mustard eller Nicknack. Mm. Så jag vet inte, den låten påminner mig lite om så här, åka bil och bara alltså, lyssna om och om igen på... Alltså de hade ju typ som ett litet band med säkert tio låtar. Och det var så här Tinashe, Chris Brown och typ Usher. Som de så spelade bara om och om, och om igen hela tiden. Mm. Och jag mm. har väldigt lätt för att så här, tycka om sådana låtar. Jag har ju lyssnat på Loyal typ hela den här vintern. Mm. För att jag älskar den låten. För det, det, det, <laughs> det är melodin där också som är jävligt catchy. Det är ju någonting med låtar som man har lyssnat mycket på i bil också. Det, den de älskar man alltid. Den här låten låter ju typ som en blandning av Loyal och typ Paranoid. Uh, men jag gillar den, jag tycker den är nice. I'm a ball, I nigga. I'm a blood, I'm a baller, you can call a nigga. And I'm smoking angel dust, yeah, spot nigga. And I'm attracted to green like wild niggas. I'm pull up late, Ricky late. And my jewel's no joke, shit frozen like flakes. I swear to God, I'm baked like easy bake. Cool. And so the bass ain't mean that you sound like a taser. Yeah, shot like a shot it with a taser. Fly the bitch to LA, she ballin' like a lake. I know not to tell and never speak to the neighbor. In fact, I can't see him on so many acres. Eh, eh. Ever since I've been here, I feel like Hercules. And I'm smoking bales of week cause it grown trees. Six calls in my mouth like a set of D's. With my West Coast blood, bagging burgundy. Rich bags under my on my blood, she like CC. She get mad whenever I bring a BB. Shoot a 223 DVD. Watch me shoot up, from am way up the street. Lost a whole hundred band, band with the heat. I'ma die for my clan, glue cut me. Diamonds red like a motherfucker cut me. And I smoke rusty and dusty. What are you doing in this game? I want not know what are you doing in this game. Hey! yeah, what you doing out here? Where the fuck are you doing out here? Hey, I know what you doing out here. I know what you doing out here. Oh, you killing me, bitch. Killing me, nip. Cook a lot of white lights up in your finger. Hey, baby girl, give me this white. Hey, should love the shot like shot kid. I ain't looking for the swoop, I need a bitch who got a me. I want a bitch with some loop, who gon' take care of her kid? I mean, make sure her kid straight forever you did. I won't stop getting money forever you did. And I ain't talking about a shovel, <laughs> you dig? I just bought a new dog that'll eat up your pig. I just bought a new car, a hundred, you dig? Stop, a hundred ain't shit. Two boy, one man. a hundred on them. Can't go broke, it may not come again. But a lot of money coming in. You don't belong here, so what? are you doing in this game? What's doing, what's doing? I don't know what are you doing in this game. Tim, Tim, Tim. Hey, baby girl, what you doing out here? What the fuck what? are you doing out here? Hey, I know what you're doing out here. I know what you're doing out here. Oh, you killing me, bitch. Hey, killing me, nigga. Oh, cooking a lot of white light tell me your figure. What? Hey, what? baby girl, I'm living too white. Har ni blivit äh, mätta på Youngtagen? Ja. Nej, jag, jag... Alltså, jag vet inte, jag har väl inte så här varit lyssnad jätte... Nu är han ju precis överallt och mm. featuring på nästan allt som släpps så jag har väl inte riktigt hunnit lyssna på allting eller har lust eller tid att göra det men jag lyssnar fortfarande väldigt mycket på hans gamla låtar. Ja, jag känner också att, eller så här, ja, jag, jag, jag, har inte nått peak Nej, det är lite såhär Bones-syndromet. Alltså såhär Bones som bara släpper såhär mixtape efter mixtape ja. varannan vecka. Det är lite såhär, oj nu är det något nytt här och något nytt här. Nej men det, ja, ja, jag håller med. Att han är det ju, det känns som att han är överallt nu, lite väl mycket. Men samtidigt så alltså, jag gillar honom, mm. så, jag har mm. inga, proble- jag inga problem med det. Men sen återigen, som, ja, men som för, den förra eh, låten äh, också, det här tempot, jag gillar verkligen det här tempot. Ja. Man kan gå hela dagen, man kan gå, ja, man kan gå till, gunga hela dagen i den här, eh, och så kan man gå till klubben i tempo och så kan man dansa hela kvällen. <laughs> Ja, ska precis. Man åka du kan, göra, kan äta din frukost ja, och dricka din drink till. <laughs> Det är lite som den där Ball is gonna ball Ja. Eller Haters gonna hate-giffen. Uh, ja. <laughs> som går Med Leonardo DiCaprio. Eller är det den du tänker på? Ja, han är så här, trippar runt lite. Det, man, man, kan liksom tänka sig mm. att man går i det tempot. Mm. Uh, du nämnde Bones precis. Mm. Jag tänkte att vi skulle spela en Bones-låt. Jaså? <laughs> Orkar ni med Jag har sett han dyka upp mycket på min eh, Soundcloud också. Han Ja. är väldigt snabb med att släppa saker Ja, jämt. verkligen. Men Team Sesh är väl tydligen han och sen alltså, typ 10-12 producenter. Mm. Så Aha. det blir väl mycket beats Ah, okej. som, Som ah. måste sjungas som ska användas. <laughs> Det måste ut. ja. Lite, eh, det känns lite som Sad Boys Gravity Boys-stilen också. mm. Att det, det är mycket som måste ut bara. Men de har mycket bra som ska ut. såklart. Mm. Men, vi, eh, ja, men vi tar ner den lite här nu då. Men jag gillar Bones, det är bra. Jag gillar mörk vibe. If I see you boy, Det var ju synd att inte ni berättade för mig att han är ett jävla as innan vi <laughs> spelade den här låten. Ja. <laughs> för nu ångrar jag mig, känner jag. Vi pratade om det innan faktiskt, men jag tänkte att så här, jag bort. Jag brukar dock försöka skilja på, nu har han i och för sig varit ganska oskön mot en person som jag känner mm. över Twitter, men jag brukar annars liksom separera väldigt mycket personlighet med musik. Jag älskar mm. Chris Brown fortfarande. Mm. Eh, ja, jag, Tyvärr, men jag kan inte låta ja, bli. För ja, att jag gillar alltså, det, jag, kan, jag kan också tänka på sånt där, vad, men det, det, känns som att eh, det, det, det blir en naturlig gräns. När Bones var sådär, då var jag såhär, här, men fuck it. Så då, så vad är det han har gjort? Då, han har varit såhär misogyn, han var ett sexistiskt svin typ, på Twitter och mm. framförallt. Och en vän till oss försvarade det och han ja. svarade tillbaka med otrevliga mer, saker. Mer av samma liksom. Ja, ja precis. Som, som var sådär att, nej men eh, nu, ja, fuck you, så här, nu sen, nu tar sen lyssnar man lite på hans låtar i smyg och bara... Ja. Ah. ja, eller då tog jag bort hans musik faktiskt. Och det, där, det här är ju musik som jag gillar, så här, men då, då kände jag att den här personen vill inte jag, har ingen lust att lyssna på. Så här, men någon slags sån grej så här. Chris Brown däremot, ja, det, det, är liksom, det lyssnar jag på. Mm, om det är någon låt eh, som jag gillar. Så det blir väl alltså, i alla fall för mig så blir det någon sån, eh, ja, någon, någon slags naturlig grej. Hör man att någon är nazist, liksom, så här, då känns det som att nej, men det går nog inte riktigt att lyssna på. Ja, för mig har det blivit så mer med åren. Alltså jag sket i det mer innan och bara nej, all musik måste vara exakt som den vill och alla ja. artister får, de, man kan inte koppla ihop dem med deras eh, verk. Typ. Och nu bara, uh, jag vill aldrig mer lyssna på R. Kelly, jag vill inte alltså, ha något med Chris Brown att göra, även om jag älskat dem innan. Jag brukar vara ganska bra på att skita i sånt där. Kanske mm. för, alltså jag har en bild på R. Kelly i min plånbok <laughs> faktiskt. Som jag inte riktigt vet varför den hamnade där. Men, ja. men vi är också så dubbelt så gamla som du är, så det, det kommer ja, komma vi får se när jag... men jag tror att jag både också. Dels, jag växer dels, upp. dels så kommer det kanske mer med åldern, men sen så har det blivit betydligt mer medvetet om sånt där lag också. Ja, verkligen. Att det liksom, mm. ja. Det tror Folk är mycket mer medvetna nu. Ja. Men jag tycker att det känns ändå skönt när folk säger ifrån och bara så här, ja, typ. mm. Ah, ja, vi behöver inte lyssna mer på Bonds, därför var sista gången. <laughs> vi, vi, det här var ju också ganska deppigt. Jag tänker att vi ska ta upp det liksom, tusen procent nu med ditt eh, sista låtval. Ah, Lars, vad blir ah. det? Eh, Xavier eh, Wolf. Mm som har, den här bygger ju på en... Eh, Sampling. Nej, förlåt, nu, nu tänkte jag fel. Jag tänkte på den här äh, Daft Punk... Äh... Ja, jag just ta upp det. Jag trodde, jag trodde det var tusen gånger deppigare. Nej, nej, okej. nej, nej just det. Ja, men okej. Nej, men då är, det, då är det ju alltså en sån future-remix av äh, Daft Punk mm. som är, ja, den är ju väldigt äh, bubblig, frenetiskt bubblig. <laughs> frenetiskt bubblig. Mm. Vi, vi kör. yeah, yeah, yeah. har man ju aldrig hört um, jag gillar Daft Punk. Pia, det här pianot på slutet också. Uh, som kommer in. Ja, väldigt uh, så toy, eller leksaks... Uh, uh. Gulligt. delvis orsaken till att jag valde den där låten var, till, var att jag, alltså jag gillar ju PC Music jättemycket. Mm. Och när de, de, deras grej är, känns ju lite, alltså som lite hyper eller meta, alltså att den är hyperkommersiell. Mm. Så att det blir som en pastisch på, på kommersiell musik som, som uppsnurrat liksom. Ja. Så att det finns någon, någon sån, så nästan lite ironiskt inslag i den musiken. Men sen så har, har, har deras musik och eh, ja, det som kallas future-based den har ju, har ju lite grann gått ihop och utvecklats mot att nu görs det typ sånt här mm. som är samma stil, men utan de här eh, meta eller ironiska inslagen. Mm. Så att och, eh, eh, det blir en viss skillnad där. Jag tror att jag gillar det här. Den här blir ju lite cheesy då snarare. Eller, eller extremt cheesy, kan man ju <laughs> säga. Men jag gillar, jag gillar det bättre för att det känns som, jag gillar dem mer att de eh, ja, försöker verkligen göra det kommersiellt på riktigt, liksom. inte som Aha. en, så här, eh, som en så här, eh, betraktelse av det kommersiella. Utan, så här, de vill gärna att det ska sälja också. Ja, ja. ja typ. Så jag gillar nog det lite bättre, men jag gillar båda två, så och det är roligt att, att, att blanda. Mysigt. Ja. Eh, ni ska ju, vi, sitter ju här, i onsdag och eh, ni har ert, eh, er femte klubbkväll, eller hur? Mm. Mm. Det är det, ja, precis. med FIL mm. uh, i Hornstull på Hornhuset och Lajka. Uh, blir det mycket av det här eller blir det mycket av det lite mer mysiga, R&B-iga, Young Thugge? det blir lite softare. Jag, jag har aldrig varit på Like, jag har ingen aning om vad det är för... Det, det finns, Eh, alltså, det, jag gillar lokalen och sen så finns det liksom ovanför eh, DJ-båset, finns det ett utrymme som kan vara dansgolv. Så jag tänker, men börjar folk dansa, då kan man ju öka på. Mm. Annars så tar man lite, alltså inte riktigt så här intensivt. alltså jag brukar... I baren. Ibland kommer jag på mig själv att nu har jag absolut ingen känsla för stämningen, jag bara spelar en låt. Ah, jag själv vill höra den. Ja, men det är, ändå, det är ändå helt rätt att göra det, är då, lite då och då. Det är då, trendsen kommer fram. Ja, det är det. Då smyger jag på när det är några kvar i lokalen. Ja. Mm. nu när, kanske. När folk hör det här så har man ju missat den här roliga kvällen med Lorentz och Madi Banja och eh, Fil-gänget. Men vad, vad, har ja. ni, vad har ni på gång eh, framöver? Eh, den 31 januari så har vi bokat Suicide Year mm. till eh, DBC Strand. Vad är det? Eh, det är en producent Um, som är från, vad fan är han ifrån? New York? Tror det. Ja. Han producerade en låt på uh, eh, Young Lins första mixtape. Mm. Uh, sen ska även Fabian Hayden spela också. Kul. Som ni hade releasefest för. Ja. Uh, han kommer också spela då. Mm. Och Suicide känns det som ett väldigt roligt namn tycker jag. Och, och, och en, en producent och artist som är i det här, precis det här läget som man vill att Eh, artist ska vara när man ja, tar hit dem eller ser dem. Att det är precis när det börjar hända och att de är i en väldigt bra kreativ fas. Han gör ju och producerar mycket som är väldigt mm. bra nu. Så man vill se morgondagens stjärnor så ska mm, man gå på mm, ja, fil. ja, men ja. Lite, ja, precis. Lite så. Det är också skön med något hiphopigt som är från någon annanstans i Sverige. Ja. Kan jag tycka. Vi, nu, på tal om cheesy, höll jag på att säga, det, det här kommer någonting väldigt så snällt och uh, poppigt, men det är Sierra som är tillbaka. Mm. Oh, nice! start loving me. Love Soon as I start loving someone else, somebody better than you. I bet you start needing me. Soon as you see me with someone else, somebody other than you. And I know that it hurts, you know that it hurts your pride. But you thought the grass was greener on the other side. I bet you start loving me. Soon as I start loving someone else, somebody better than you. So I'm supposed to believe that it's Fellini's calling your phone. Okay. I'm supposed to believe that they asking you if you're home. You tripping? I wasn't born yesterday. Yo. Not me. No. Mm-hmm. Can't get that over me. Can't get it over. Not me. No, not me. I love you, but I won't be a fool for you. Won't be a fool. That is just something that I wouldn't do, babe. No, never. I mean, I would stay if you could tell the truth. Be honest. But you can't. No matter how much time I ask. Is that your bitch over there? Your bitch over there. Giving me the ugly shit. That, that, that, the one with the silicone ass. That one right there. And the Brazilian hair. Yeah, yeah, yeah, yeah. You ain't gonna respect me, no, no, no, till I'm not there. I'm going Oh. See, I got you comfortable now, you ain't really scared. But I bet you start loving me. Look. Soon as I start loving someone else, somebody better than you. G I bet you start needing me. Soon as you see me with someone else, somebody other than you. But you took advantage, you took advantage, you took advantage. I cannot understand, I cannot understand, I cannot understand it. I thought you'd always be there for me, yeah, yeah. But if you ask me if I knew better now, hell yeah. So you can keep that bitch over there. Your bitch over Giving me the ugly shit. That's that, that's the that. one with the silicone ass. That one right there. And the Brazilian hair. Yeah, yeah, yeah, yeah. You ain't gonna respect me, no, no, no, tonight ain't there. I'm gone. Oh. See, I got you comfortable, now you ain't really scared. I bet you start loving me soon as I start loving someone else, somebody better than you. I bet you start needing me soon as you see me with someone else, somebody than you. And I know that it hurts, you know that it hurts your pride, but you thought the grass was greener on the other side. I bet you start loving me uh. soon as I start loving someone else, somebody better than you. Har ni lyssnat någonting på texten? Men eh, Lite grann. Breakup-låt. Eh, <clears throat> ja, verkligen. Eller någon slags after breakup. Mm. Uh, I bet heter den. Ja. Deppigt, när det känns som att den handlar om verkligheten på något sätt. Ja, hon är där ensamstående med sitt nya barn. Ja. Som hon har tillsammans med Future. Som verkar helt hopplös. Ja, hopplös rapper. Jävla future. Mm. Vad tänker du på Lars? Du sitter och tittar ut i fjärran <laughs> Nej, tänker jag, du på <laughs> future? Nej, jag, jag, kollar faktiskt på dina fingrar som håller på på <laughs> volymknappen. bara, så djupt var det. jag trodde du var liksom lost i någon, liksom, nej, hur ska det gå? Lost i texten, ja. vad ska hända? Ja, mm. to be continued. Ja, nej, vad tyckte ni om det här Jag tycker det är jättebra. Mm, jag, Sierra har väl alltid varit lite av en favorit. Visst har hon det? Ja, Sierra och Cassie har nog varit mina så här, favoriter mm. genom Man vill att det ska tiderna, gå typ bra för dem, liksom. att det ska mm. liksom lossna. Ja, just, och, man kan ha eh, sådana favoriter också som man typ hejar på. Ja. Ja, ja men det, jag tror de verkar också jävligt reko som ja. personer liksom. Ja. Eh. Mysiga. Ja, precis. Uh, vad, vad, har ni annars på gång liksom 2015? Vad, vad tänker ni ska hända det här året? Eller vad hoppas ni på? vad var det du skrev för mig? Jag tror att det här låter... Att det kommer suga och äga. <laughs> alltså jag är så här, efter att ha varit en månad bra, i USA så är det så här, arbetslös, om någon där ute har ett jobb, jag tar det. Hallå. Nej men så här, man jag kommer hem, har absolut inga pengar, har typ lagt hela min så här, körkortskassa som jag skulle ta körkort för på en resa, hotell och sånt. På nyårsafton. Så det är lite så här, ja, nu måste jag verkligen styra upp mig på riktigt. Och mm. det är väldigt tråkigt kan jag tycka. <laughs> Jag är en, så här, en, alltså, en, den slappaste människan i världen typ. Mm. Välkommen till ja. <laughs> den här familjen. <laughs> ja, På nyårsafton var det någon som började de prata om eh, nyårsluften. Mm. Då sa jag först att man borde så ändra det och prata om målsättningen istället för luften. Mm. Ja, sen så hade jag inget, men sen kom jag, då kom jag, sen så kom jag på ett, att jag ska börja använda vänster hand mer jag är högerhänt. Jag är vänsterhänt. Så. Skruva upp eh, förpackningar, borsta tänderna. Hur kommer det sig? Öppna lås. Nej, jag tänkte bara för att det är bra. Det är väl bra att kunna det med vänster också. alltså jag är vänsterhänt, så jag är redan aktiv ja, men då får aktiv jag aktiv med, med höger. Jag gör det med båda, tänkte jag. Men jag gör lite allt möjligt. Jag klipper med höger. Nej, är det sant? Och sånt där. Jag är lite Aha. dubbel. Alltså, Fascinerande. <laughs> jag, jag, är helt eh, så här, begeistrad av den här nyårsmålsättningen. <laughs> ja, <laughs> det, funkar. Det, det, men det är det man ska oj, sätta så, här, så låga mål som möjligt. Det finns ju någon så här Twitter som heter typ så här average life goals. de lägger upp bilder på så här, ja men ni vet så här, ja men bara så här en trött, med sådana här uppblåsbara pooler som folk typ har i sin trädgård som är uh -huh. ganska white trash. Uh -huh. Så han typ lagt upp en bild på en sån där bara OMG, oh, this pool. Och typ så här, det är bara så här och bild på någon gamla, gammal krasslig bil som är halvtrasig bara så här, Imagine having this car. <laughs> Den är väldigt rolig. Jag, jag har ju de senaste åren försökt eh, göra det nya året till värdighetens år. Alltså jag ska vara mer, mer värdig och det funkar aldrig. Så ja. nu har jag att jag ska bada mer. Ja, ja, och det men, känns så här lagom. Det, ja, men det känns jättebra. Det känns ja. som... I badkar eller i havet eller <laughs> vad? vad som helst. Bara. Jag vill känna vatten på kroppen, typ. Duscha längre. Ja, men det typ. där har man ju tänkt. Jag ska börja simma. Men, jag, jag hade liksom fått för mig att ni skulle berätta om så här storslagna musikförhoppningar eh, liksom, eh, och alltså, sånt. Vi, nu, men... så, så väntar vi hela tiden på att Femen ska börja släppa eh, sin egen musik. Ja, vad, är det på G? <laughs> Nej. Ja, jag vet inte, jag sitter med Logic och försöker göra någonting vettigt. Men jag är så himla petig och perfektionist uh. så det är så här, När jag har suttit med något några timmar då är jag så här, nej det här är ganska dåligt egentligen, och så gör jag något annat. Uh. Men lova, eh, lova, jag har lovat, att vi får spela ja, när det kommer. Ja, alltså jag tänker att det vore, alltså jag har en kompis som har sagt bara, du är nästan dum om du inte gör någonting av det här för du är typ världens bästa kontakter. Mm. Ja, men det, så det måste göra det. Vi får se vad det blir ja. av det. Men det jag hoppas att det blir någonting någon gång. Ja, det kommer suga och äga. Suga och mm. äga, det låter asbra. Ja, det kanske är det jag ska säga om musiken. Nej, det är dåligt och bra. Vi, vi smyger igång sista låten här. Det är Lars låt som vi höll på att glömma att spela. Ja, med Xavier Wolf. Mm. Va, va, vad är det som är bra? Eh, alltså What's really good? Den här gitarren kom, den kommer från en killes låt. Mm. Är det Mr Brightside? Ja, oh. precis. Yes. <laughs> eh, och det representerar just det där med, eh, som det finns mycket mycket nu som nästan mikrogenre av, alltså som lite grann Bones eh, är också, för att han, han är ju mer så goth cure-hållet. Det här är mer altrock-gitarrer. Men han gillar att ta så här Roxette-låtar och göra om dem Ja, liksom. eller, eller mer, mer altrock alltså, inte mm. cheesy på det sättet, utan mer den här typen av eh, gitarrer och hiphop-beats och lite atmosfär. Mm. Eh, och det eh, lyssnar jag mycket på. Jag måste göra en, jag, jag har liksom en hel, eh, en hel playlist på Soundcloud av ja, det här som du kan lyssna mer på. Vad hittar man den? Eh, den finns på Look Notes eh, Soundcloud. Kolla in. Så, ja, det kan ni kolla in. Gud vad mysigt vi har haft det. Mm. Vad Ja. kul att ni var här. Verkligen. Ja. Jättekul att vara här. Mm. Alla måste gå på klubben FIL mm. mm. när den är på G. Ja, Det tycker jag. Ha det gött. borde.